أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا Wanadhani waliokufuru ndio wafanye waja wangu ndio walinzi wao badala yangu mimi. Hakika sisi tumeiandaa jahanamu iwe ndipo mahala pa kuteremkia makafiri. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Sema, je, tukutajieni wenye hasara mno katika vitendo vyao? الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا Ni wale ambao juhudi yao katika maisha ya dunia imepotea bure, nao wanadhani kwamba wanafanya kazi nzuri. اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا Hao ni wale waliozikanusha ishara za Mola wao mlezi na kukutana naye. Kwa hivyo vitendo vyao vimepotea bure na wala siku ya kiyama hatutawathamini kitu. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا Hiyo jahannamu ni malipo yao kwa walivyo kufuru na wakafanyia kejeli ishara zangu na mitume wangu. Inna ان amanu wa amilu salihati kanat lahum جنات الفردوس nuzula. Hakika wale walioamini na wakatenda mema mashukio yao yatakuwa kwenye pepo za Firdausi. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Watadumu humo hawatataka kuondoka. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا Sema, lau kuwa bahari ndiyo wino kwa maneno ya Mola wangu mlezi, basi bahari ingelimalizika kabla ya kumalizika maneno ya Mola wangu mlezi, hata tungelileta mfano wa hiyo kuongezea. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا Sema, mimi ni mwanadamu kama nyinyi. Naletewa wahi kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja. Mwenye kutaraji kukutana na Mola wake mlezi basi na atende vitendo vyema wala asimshirikishe yeyote katika ibada ya Mola wake mlezi. Allahu akbar Allahu akbar La makafiri amepofuka hata wakadhani kwamba kuwafanya watumwa wangu malaika na Isa kuwa ni miungu wakiwaabudu badala yangu mimi kutawapa manufaa na kuwakinga na adhabu hakika sisi tumewaandalia jahanamu ndio pahali pao pa kukaa wapate huko malipo wanayostahiki ewe mtume waambie hawa makafiri Je, nikutajieni watu watawapata hasara mno kwa vitendo vyao na wataokosa thawabu? Ni hao vilioharibika vitendo vyao katika maisha duniani kwa kuharibika itikadi yao na hali wao wanaitakidi kuwa ndio wanafanya vitendo vyema. Hao ndio walizikataa dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu na wakaikanusha siku ya kufufuliwa na kuhesabiwa. Basi vitendo vyao vimepotea bure na siku ya kiyama watastahiki kudharauliwa na kupuuzwa kwani hawana amali ya kutiwa maanani. Hayo ndiyo tuliyoyabainisha na tukayapambanua hali ya hawa na malipo yao kwa hayo ni jahanamu kwa sababu ya kufuru zao na kuzifanyia maskhara ishara za Mwenyezi Mungu alizoziteremsha na mitume aliyowatuma. Hakika waliothibiti katika imani na wakatenda mema malipo yao ni bustani za Firdausi watazozingia Watanaimeka milele wala hawatataka badala yake chochote. Ewe mtume, waambie watu hakika ujuzi wa Mwenyezi Mungu umekusanya kila kitu. Na lau kuwa maji ya baharini ni wino wa kuandikia maneno ya Mwenyezi Mungu yanayoonyesha ujuzi wake na hikma yake, basi wino huo ungelimalizika na hata ungeliongezwa wino mwingine kama huo kabla ya kumalizika maneno ya Mwenyezi Mungu. Ewe mtume, waambie watu hakika mimi ni mtu tu kama nyinyi, nimetumwa kwenu nikufunzeni aliyonifunza Mwenyezi Mungu. Nimefunuliwa, yani nimepewa wahi ya kwamba Mungu wenu ni mmoja, hana mshirika wake, anayetumai kukutana na Mwenyezi Mungu na kupata malipo yake basi na atende vitendo vyema kwa usafi wa nia na ajitenge mbali na kumshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote katika ibada.